Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori dhe miqtë tanë kudo që ndodhen. Miq, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju përshëndesim si çdo ditë tjetër. Edhe sot është klubi që e hap, po, e hënë, po patjetër. Po fillim jave. Um, data 10. Po. Është shkëlqyshëm. Fillon një javë e re, ju urojmë um, javë të mbarë përpara. Nuk e di, po mua më duket sikur kemi hyrë tani në zonën Data 10 mhm. e martë 11 e mërkurë 12 po ka të drejtë Olta. 13, po prandaj ka të drejtë. Po kur nuk kam të drejtë. Është përgatitur Olta. Kur e ke të shtrembër për shkak. Ah. Po si. Ajo kur e ke me hark. Po, nejse. Ah, sot kemi një temë interesante në klubin e mëngjesit, përveç këtyre edhe shumë gjëra, materiale nga më të ndryshmet kanë ndodhur ndodhira gjatë fundjavës, kështu që qëndroni me ne për më të fundit. Kemi edhe më të fundit nga Ky fluturimi 777 mm nga Malajzia. E vërtetë. Që është uf, zhdukur, po. E çuditshme fort. Nejse unë këto kam, kam edhe ca të tjera, po gjithsesi, kur të vijë koha. Kështu që e fillojmë programin? E fillojmë. Zyrtarisht. Po do të pyesim robotin se sa është ora, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora 7:01 minutë. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1862, qeveria e Shteteve të Bashkuara nxori në qarkullim kartëmonedhën për herë të parë. Deri atëherë, njësia monetare amerikane ishte tradicionalisht vetëm në formën e monedhave prej ari dhe argjendi dhe vlera e të cilave varej nga pesha e tyre. Në vitin 1910, u hoq skllavëria në Kinë. Në vitin 1912, Juan Shikai jep betimin si presidenti i dytë i përkohshëm i Republikës së Kinës. Në vitin 1922, Mahatma Gandhi arestohet në Indi. Ai u gjykua për kryengritje dhe u dënua me 6 vjet burg. Në vitin 1933, Nevada u bë shteti i parë amerikan që ka vendosur rregullat për drogën. Në vitin 1940, erdhi në jetë aktori amerikan Chuck Norris. Në vitin 1958, erdhi në jetë aktorja amerikane Sharon Stone. Në vitin 1959, Sweet Bird of Youth nga Tennessee Williams u shfaq për herë të parë në New York City. Në vitin 1971, Senati amerikan miratoi një ndryshim për të ulur moshën e votimit në 18 vjeç. Në vitin 1977, astronautët zbuluan për herë të parë unazat që rrethojnë planetin e Uranit. Në vitin 1979, James Brown luajti për herë të parë në Grand Ole Opry. Në vitin 1990, në Haiti, Prosper Avril rrëzohet nga pushteti vetëm 18 muaj pas marrjes së postit me një grusht shteti. Në vitin 1992, Prince mori një çmim për arritje gjatë jetës së tij në Soul Train Awards. Në vitin 2006, anija kozmike Mars Reconnaissance arrin në planetin Mars.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 Me qështjën e fmive, e, e di që ti s'ke fmij Por por ke para. Por mund të mësoj. Por ke para. Por gjithsesi një opinion mund ta japësh dhe është një gjë që të pret në të ardhmen, mm -hmm. gjithsesi, kështu që nuk ka sepse jo. Po çështja është për shembull si ja bën prindi me parat për fëmijën. E di, unë jam unë jam prind vet, por e kam fëmijën në moshë ku ai akoma nuk mund të përdori parat. Mhm. Mm është i vogël. Por e di që është duke ardhur, vetëm 2 vjet larg. Kam përshtypjen që ai do të kërkojë ndonjë gjë për të blerë ndonjë gjë. Që tani mhm. kërkon, po ja blejmë neve në një në një senda, në një lodër kështu. Por ndoshta kjo do fillojë kur të fillojë dhe shkollën. Po. Po si ja bën për shembull? Sa prindër kanë zgjedhur këtë metodë, u japin fëmijëve një shumë të caktuar në javë. Mhm. Mm që thonë këto janë paratë e tua. Dhe shpenzoji me kujdes. Dhe mos i prish kot dhe babi nuk të jep asnjë lek tjetër gjatë javës deri sa të vijë e hëna tjetër, po them. Pra i duhet të mirëmenaxhojë lekët. Po, paratë i merr fëmija, pastaj e di që do të blejë Lod, uh, po them lapustila, mm -hmm. ose i duhen 12 copë me ngjyra për të pikturuar, a do të blejë një, nuk e di se çfarë, por shpenzimet e veta, ama kur mbarojnë ato paratë, mbarojnë ato paratë. E nuk ka të drejtë për të kërkuar. Dhe nëse mbarojnë të martën, i bie që të presësh 6 ditë të tjera derisa të vijë e hëna, në mënyrë që të kesh paratë e tua të tjera. Mm -hmm. Në këtë formë Ndoshta, po patjetër kam përshtypjen unë kjo duhet këshilluar edhe me një këshillë. Ose ose duhet shoqëruar duhet thoja. Absolutisht po. Ë uh, ka të tjerë, pastaj që u blejnë çdo gjë vetë fëmijëve. Të cilët nuk i lënë fëmijët fare që të kenë para në duar. Por i thonë për çdo gjë që duhet, do të më thuash. Ke shpirt i babit do vish tek unë dhe unë do ta blej. Tani kjo Tjetër soi është si metodë sepse nuk e vë fëmijën në kontakt me parat, por nuk e di nëse kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe në fund fare. Se edhe duhet pak që të mësojë ta manovrojë. Të menaxhojë ai lekët e veta, ëh, nëse Po. ti e di që ke kaq lek për këtë javë, duhet të fillojë dhe të vrasë edhe pak mendjen, ëh, uh, duke domethënë një fëmijë i do të gjitha, por mm. në momentin që ti i vë një shumë të caktuar, ai do fillojë të heqë diçka nga lista që do i duket uh, që ndoshta nuk i hyn në punë. Ti po thua që ai fillon të bëjë bëjë shpenzime domethënë. Bën një lloj llogaritje ekonomie vetë, po. Po shumë mirë është kjo. Mendoj se është ide. Që ta dish për shembull që paraja ka fund, nuk është pa fund. Paraja nuk Absolutisht dhe duhet ta vlerësosh, ëh. Duhet të zgjedhësh midis gjërave më të rëndësishme dhe ato që janë më pak të rëndësishme. Mm. Tani nuk e di në çfarë moshe mund të fillojë kjo, por mua më duket diçka diçka e mirë kjo. Edhe sado pak që të jetë, nuk është e thënë mm. për shembull që t'i japësh fëmijës 2000 lekë të reja në ditë. E kupton? Se ka shiu ajo, po, se mund të kemi lektor janë ditur më së sa. Duke kaluar vite do të shkojë shuma, ndoshta do të shkojë me një zero më tepër ajo. Ja, po se e kisha fjalën që mund të jetë 200 lekë të reja në ditë. Mhm. Për shembull, ka familje që e kanë mundësinë, pak një 200 lekë u japin me vete. Për në shkollë. Tam. Më kupton? Ose nuk e di, apo do do besin sa doje Eri. Sa do doje. Sa do doja unë po Që është 50 lekë. Aman, kriton suko. Sot. E urrej këtë fjalë. Po. Edhe unë e urrej. Mund të themi lëng. Suko. Ose e kemi fjalën tonë lëng. Lëng. Jo? Kemi lëng. Do një lëng e do një suko Një lëng Kur e thua kështu lëng thua po Megjithatë në kohën time të paktën Në kohën tënde Eri Ne merrnim bukën me vete Nuk e kishte asnjë për turp Sepse në orën e pushimit të madh Të gjithë zinin bukën e tyre dhe vetëm ushqeheshin E di, nuk po- është se uh, blinim nëpër dyqanet e shkollës. Jo, jo, e vogël si, po flet për gjimnazin është. Gjimnazi po, gjimnazi po them unë tash se. Atëherë doli hamburgeri. Kur ishim ne s'kishte hamburger, s'kishte as bluza me stampa. Ishim me përparëse të zezë madje. Po. Kështu që uh, nuk e di, po është është interesante kjo çështja e fëmijëve dhe parave, se kur fillon dhe i mëson fëmijët me parat, se si t'i përdorin ato, sa sa u jepni, nëse u jepni. Mhm. Mm Unë mendoj që është ide e mirë që fëmija të ketë një lloj kontakti me me lekun. Sikur të kuptojë për shembull që është që është me limit, që shpenzohet dhe pastaj nuk kthehet dot më, a ku di unë se çfarë, po që ose që ka që ka një shumë të caktuar që duhet di se si ta përdorë. Varet nga mosha pastaj kam përshtypjen. Normal. Ndoshta 5 vjet shumë shkoa duhet. Çmimet po. e tregut, kështu që. Të di se çfarë është. Di sa kushton një gjë, sa kushton një gjë tjetër. Po. Ti s'ia jep lekët pa e pyetur për normën e interesit më 2.75 o ba Na me lek Apo jo Sa është nuk e di Nejse, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit Mbas një ndërprerje fare të shkurtër Miq të dashur përshëndesim fort Ora është tani 7.15 minuta është e hënë data është 10 mars Mars Oh yeah. Ora është tani 7:22 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë data 10 mars, ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë dhe duket sikur koha do të jetë e shkëlqyer. Kur të vijë Olta, do të mhm. duartrokasim që të gjithë. Okej, ehm vazhdojmë programin miq të dashur tani me Oh! oh, oh! Erdi Olta. Çka ka? Ja thamë që kur të vijë Olta do të duartrokasim fort. Ah, faleminderit. Ma hëngre ma derën. Çfarë dera? Duke e lënë hapur aty. Është si sorkadhe në studio. Po, vjen vërtet bën kafe, ku di unë se çfarë bën. Këto gjëra nejse. Ë, miq jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM 104, Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën. Mirëmëngjesi. Faleminderit edhe Lorin. Uh, kam tani për ju, uh, në fillim fare le të flasim pak për uh, le të flasim pak për këtë filmin, se ky filmi është diçka që e përjetuam gjatë fundjavës. Nuk e di për uh, për juve, po unë nuk e kisha parë në listën e filmave që fituan çmime të rëndësishme Oscar, Këtë vit ishte dhe Blue Jasmine nga Woody Allen dhe uh, Blue Jasmine me Cate Blanchett. Mm -hmm. Ishte një nga filmat që unë s'kisha parë, kisha parë 12 vjet skllav, Ujkun e Wall Streetit, uh, by, uh, Dallas Buyers Club, uh, American Hustle. American Hustle. Mm -hmm. ishin një, një tufë me këta, këtë s'e kisha parë. Edhe një tjetër që uh, La Grande Bellezza që s'e kam parë akoma. Po, po gjithsesi, uh, Blue Jasmine me me regji nga Woody Allen, Ka për personazh kryesor ish zonjën e rëndë, kam përshtypjen unë, të luajtur nga Cate Blanchett, e cila ka rënë nga fiku. Tanimë kur ne e takojmë nga ajo pasuri përrallore e burrit të saj, luajtur edhe ky rol mjeshtrisht nga Alec Baldwin, um, dhe gjendet përjashta. tek motra e vet që duhet ta marrë në shtëpi e ta ndihmojë në këtë pikë shumë të shumë të vështirë të vet. Mm -hmm. Por duke e parë nga kjo çfarë bën ai është që lëviz para dhe pas në kohë nga e tashmja shkon në të shkuarën herë pas here dhe na na zbulon se si ishte jeta e saj e luksit më përpara e cila jetë ka humbur tani më sepse ishte e gjitha një mashtrim ishte njëri nga këta ujqit e Wall Streetit burri i vet një shkëlqim i rremë që përfundimisht Kishte kishte varur veten, kam përshtypjen unë. Oh. Më kaq më lë. Mos i zbulo të gjitha, se s'e kam parë akoma. Kaq ta zbulon edhe kopertina e DVD-s që mhm. burri ka ikur tani më. Por është udhëtimi i kësaj, dhe kjo është në një, nuk e di. Se ç'mendon Altini, po mua më duk sikur ishte në një akt të jashtëzakonshëm. Lëri kishte mbetur i mrekulluar. Jo, më pret ta shoh se s'e kam parë akoma. No. Ah, ah, ah. Mund të kështë pak sërin. Miq të dashur. Nga Woody Allen. Skenari nga Woody Allen. Regjia nga Woody Allen. Kjo e bën një Woody Allen film, kam përshtypjen. Po, normal. Të dyja. Tani, 10 gjërat, kam uh, një listë me 10 gjëra. Janë 10 mhm. keqkuptime shkencore, të cilat nuk largohen dot. Janë 10 uh, keqkuptime që ne i besojmë sikur janë të vërteta, mm -hmm. por që po të, t'i hysh pak më thellë, pak as fare më thellë kupton që jemi ngatërruar atje. Kështu që unë jo, po mendoj, dëgjojmë një këngë, e zbusim pak dhe pastaj fillojmë nga e para deri tek e fundit i marrim të dhjeta me radhë. Mm -hmm. Janë shumë bukur, e gjeta tek revista Time. Kështu që mendoj se do t'ju interesojnë për uh, konsum të mëngjesit. Mbas pak, tani është koha për të dëgjuar nga Adam Lambert, Never Close Our Eyes. Okej, okay, tani kemi frymëzimin për ditën e sotme, është uh, koha për Jerin, jepi Jeri. Është një ditë e veçantë sepse është dita për t'u kujdesur për dhëmbët tuaj, pra sot duhet të gjeni pak kohë dhe të shkoni tek dentisti. Okej, okay, faleminderit Jeri. Asgjë Blendi. Sot është dita për të shkuar tek dentisti, e morët vesh apo jo? Okej, okay, ja ku i kemi tani edhe 10 uh, 10 ndër gjërat që janë uh, keqkuptuar. Keqkuptuar gjatë gjithë kohës, po. Ëm um, për shembull njëra mm -hmm. njëra nga gjërat e para që keqkuptohet si fakt shkencor është që ti mund ta ngordhësh një virus. Po. Virusi nuk ngordh. Tamam. Sepse virusi nuk është i gjallë. Mhm. Mm virusi duhet të jetë i gjallë që të ngordhi, por viruset nuk janë të gjallë. Janë uh, qenie, ku di unë tani, që marrin peng qeliza, po ata jetojnë brenda qelizave të tjera, nuk mund të jetojnë kështu. Më vete. Duhet se ti e bën pjesë tënde. E bën pjesë tënde, pra, jeton vetëm brenda një trupi, por nuk mund të jetojë jashtë një trupi, kështu që mund ta shkatërrosh një virus, mund ta vesh në gjumë një virus, por mm. nuk mund ta vrasësh një virus, për shkak se okay. një virus nuk është i gjallë. Nuk është i gjallë. Po. Kështu, e dyta, Jonas Salk është shkencëtari i cili shpiku kurën për uh, poliomelitin. Mm -hmm. E, e para e punës se nuk është se e shpiku Sikur e shpiku këshu Ishte një ditë duke pirë çaj dhe tha, "Oh, një kurë për uh, poliomelitin ai kaloi në Universitetin e Pittsburghut 8 vjet në një laborator pothuajse pa dal fare prej tij, mm -hmm. ku bëri studime, studime, studime, studime, studim të poliomelitit dhe nuk shpiku kurën, por shpiku vaksinën. Oh. Nuk ka një kurë për po. poliomelitin dhe në rast se nuk je i vaksinuar, mm -hmm. Dëgjues i nderuar, duhet të vaksinohesh. Sepse në rast të kundër pastaj rrezikon nga poliomieliti dhe mm. nëse të zë nuk ke ça i bën pastaj. Pra nuk mund të kurohesh. Nuk mund të kurohesh, por jo. shumë mund të marrësh ilaçe të ndryshme. Prandaj themi që s'ka një kurë për poliomielitin, ka një vaksinë ndaj uh, poliomielitit. Mm -hmm. Ke pastaj uh, një keqkuptim tjetër shkencor që është ana e errët e hënës. Po. Mm -hmm. E keni parasysh. Po fajin për këtë e ka grupi Pink Floyd. Po që ka bërë një album. The Dark Side of the Moon, që quhet. Ka mhm. pasaj edhe në poezi të ndryshme, ana e errët e hënës. Ah, nuk ka anë të errët të hënës. Ana tjetër e hënës është po aq e ndriçuar sa ajo që ne shohim ne. Në mos qoftë pak më shumë e ndriçuar. Mhm. Mm se i bie të jetë kthyer nga dielli më shumë. Kështu që thjesht ne shohim Thjesht e shohim njërën anë, ana tjetër është dritë është dhe anë tjetër. Na duket sikur ndeshë është si. Se na duket sikur burimi i dritës jemi ne. Mhm. Mm prandaj, varet se ku referohemi, prandaj. Një nga problemet e tjera të mëdha shkencore që njerëzit kanë janë mm -hmm. dallimet midis asteroideve, meteorëve dhe meteoriteve. Cila është diferenca? Midis një asteroidi, një, një meteor, një meteori dhe një meteoriti. Po në të vërtetë nuk ka ndonjë, nuk është se janë po njësoj që të treja. Siç e dimë ne është që asteroidi është më i vogël, më duket, ëh, meteori është më. Atëherë, edhe unë as unë nuk e dija. Megjithatë, ka të bëjë me vendin ku ndodhen. Oh. Jo. Ka të bëjë me vendin ku ndodhen. Për shembull, asteroidi është një shkëmb i madh, mhm. por që është shumë larg nga Toka. Ata quhen asteroide, që ne i mhm. shikojmë me teleskop. Me teleskop edhe që nuk kanë kështu. Meteori është një shkëmb i madh që është pranë tokës. Pranë tokës. Madje është mund të hyjë në atmosferë. Mm -hmm. Ndërsa meteoriti është ajo që bie në tokë. Mbetja, sepse sepse ato ato digjen në ajër, mm -hmm. po çfarë bie në tokë që mbetet quhet meteorit. Meteorit, okay. meteorit domethënë asteroid larg, meteor afër, meteorit ka rënë në tokë. Okej, okay. Mhm. po m'i shkruaj një çik. Një keqkuptim tjetër, thuhet këtu, shkencor është që përjashta bën nxehtë. Jo, përjashta nuk bën nxehtë. Pse nuk bën nxehtë përjashta? Sepse temperatura minimale, minimale që mendohet se mund të ekzistojë, ajo temperatura mbas së cilës pasaj ka një ngrirje totale, mm -hmm. është -270 gradë Celsius. Po. Ndërsa temperatura maksimale, maksimale. është diku tek 15 milion gradë Celsius, që është temperatura e diellit. Mhm. Mm Kështu që, nëse ne jemi tek po themi 39 gradë Celsius. Po. Ne themi është nxehtë. Ne jemi shumë afër temperaturës minimale, që është minus, minus 270, 270 gradë Celsius dhe jemi 15 milion gradë larg temperaturës maksimale. Kështu që i bie që jemi shumë afër fundit minimale, e kupton? Pallogaritshëm uh, afër po fundit minimale. Po të mendosh, është shumë e drejtë kjo. Apo jo. Po. Kështu që nuk është se është nxehtë jashtë kur është 39, është është shumë shumë shumë shumë ftohtë në fakt. Po. Me pak fjalë. Po ta po ta marrësh kështu. Ë uh, Pastaj kemi që quhet teori ose teoria është si një kështu nuhatje. E njëjta gjë, domethënë kur thua teori, ke thënë kam një nuhatje, kam një teori, kam më më më kshu e mendoj un, po është më shumë se aq, sepse teoria, thonë ata, nuk është nuk është thjesht një nuhatje, nuk është thjesht një ku të mund tash ç'a quhet një një shkëndijë. Një shkëndijë, e bash, po, nëse kam këtu një gjë që thotë që është shumë e gjatë. Teoria është një zbulim. Po. Do kohën e vet. Nuk mund të po, zhvillosh një teori kështu. Zgjohesh nga gjumi me një teori, po. Mm -hmm. uh, pastaj kemi për shembull atë që thuhet uh, që Në bazë të punës vjen teoria, nëse ti ke bërë. Kam përshtypjen se po. Po unë më them më mirë ikë me lëvare teorinë, s'është gjë e teorisë. Thuhet për shembull që që rrufeja nuk bie dy herë në të njëjtin vend. Po, po. Në fakt rrufeja bie dy herë në të njëjtin vend. Oh, mund të bjerë. Nuk është se ka turp. Po, ku rrufeja nuk e din ku ka rënë dhe ku s'ka rënë përpara. Kështu që ajo është logjike. Megjithatë, duke parë këtë zbulova historinë e një zotërie mm -hmm. që ishte një uh, roje parqesh pyjore, pyjore, quhej Roy Sullivan, Kishte edhe fotografi aty. Po shikoja pak më parë në internet mm -hmm. Roy Sullivan është goditur 7 herë nga rrufeja. Po. Oh, oh, Pak më vonë do ta tregoj, do ta tregoj edhe një film të shkurtër që i tregon të 7 herë. Mhm. Po si është? 7 herë nga rrufeja. Dhe ai vrau veten njeri. Po po po. Për një dashuri që nuk iu kthye. kishte një dashuri që s'ishte reciproke mm -hmm. dhe kur ishte 71 vjeç me me një armë vrau veten për dashurinë. 7 oh. herë i goditur nga rrufeja, asnjë s'e vrau. Çuditshme. Po. Vrau veten për dashurinë. Roy Sullivan. Pak më vonë do të shikoni pak më shumë nga nga zoti Sullivan. Na le pa fjalë me këtë histori. Në kam batalje. Ëm um, kemi pastaj një tjetër që thuhet që stinët shkaktohen për uh, stinët vijnë si pasojë e distancës nga dielli. Mm Keni parasysh distancën nga mm. dielli? Mm. Po. Tani në fakt toka është aq shumë larg nga dielli, saqë qoftë se sepse toka ka këndin që lëviz, qoftë se neve si Europë për shembull, meqë jemi në hemisferën veriore, mm. i largohemi pak diellit në dimër, nuk është se do bënte aq shumë ndryshim. Sepse jemi aq larg saqë ajo pak më shumë që ne largohemi duke kur merr atë kënd planeti, mm -hmm. nuk është se do të bënte ndonjë diferencë të madhe. Ndryshimi është këndi me të cilin bien rrezet e diellit. Kur rrezet e diellit bien pingul në një kënd, po themi 90 gradë, ato djegin dhe ngrohin shumë. Por kur e, formojnë ato, në qoftë se do të bien në formë, si thua, thjesht do e prekin tangent. Si trajtojnë tangent, do të formojnë një hije të madhe kështu. Por ajo lloj opake mm -hmm. e hapur rrezeje nuk e ngroh tokën në të njëjtën mënyrë. Dhe kjo është arsyeja pse dimri me verën ndryshojnë. Po, kjo kështu bëhet me sa mbaj mend unë. Kam përshtypjen se po, po, po unë e dija që është distanca, jemi çik më larg në dimër për shembull. Nëse, ose e, ideja që humanët e dikurshëm, mm -hmm. njerëzit e parahistorik, kanë pas ku di unë të bëjnë me dinozaurët në një formë apo në një tjetër. Dinozaurët e njerëzit nuk janë takuar asnjëherë. Asnjëherë, e vërtetë. Planetin Tokë. 65 milion vjet kaluan nga ngordhja e dinozaurëve, nga zhdukja e dinozaurëve deri në ardhjen e, e njeriut. Madje siç thotë edhe Ismail Kadare, u desh që të vdisnin përbindëshat që në këtë botë të vijë. Po. Mm. Neve ishim akoma kështu, nëpër rrëzë pemësh kur dinozaurët ishin në Po, është një bashkë. Po, këtë lloj teorie ndoshta e kanë edhe nga nga filmat e shumtë që mund të shohësh, ëh, që gjithmonë është njeriu, është edhe dinozauri po, prezent. Tjetra është edhe kjo që ai Cerni e ke parasysh atë Cernin në që që ku përshpejtohen ato grimca në Zvicër, mm. në Cern. Po. Që thonë që ajo mund të shkaktojë po, një aksident për shembull që mund të mund të shkaktojë vrimat e zeza. Tani një vrimë të po. zezë në Zvicër që mund të përpinte gjithë Evropën brenda, mhm. kjo nuk mund të ndodhë. Është e pamundur. Është e pamundur. Sepse ato vërtet janë duke përsëritur eksperimente në shpejtësi shumë të lartë, por e bëjnë këtë me grimca tepër të vogla. Mhm. Mm Ndërkohë që kjo ka ndodhur dikur, po themi por ka ndodhur me trupa shumë herë më të mëdha. Mhm. Kështu që çfarëdo që të ndodhë atje nuk është se do të ketë përmasat që kanë Merak disa. Okej, okay, Eldi Merolli. E presim. E kemi? You know that I'm a Jamaican. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjes Eldi. Mirëmëngjesi Blendi. Na trego pak si është gjendja në trafik. Po Blend në këtë lidhje të parë si fillim jave kemi trafik. Mm -hmm. E hënë e vrrullshme, e hënë maramëndse për trafikun. E hënë e vrrullshme. Akset kryesore kanë trafik Blendi, rruga e Durrësit, fillon trafiku nga semaforët e rrugës Lord Byron, pra semaforët e Laprakës Deri pranë rrethollimit Zogu i Zi ka trafik, por edhe pjesa që i bashkohet qendrës me ngarkesë. Rruga e Kavajës, shkolla teknologjike me trafik me degëzime Unazën e Re, pjesa që i afrohet deri te kryqëzimi 21 Dhjetori ka trafik. Më lart, pra për t'i afruar qendrës është e lirë. Rruga e Elbasanit për momentin nga Liceu Artistik me fluks të rënduar deri tek sheshi Bush. Flasim për unazën e sipërm Blendi sepse edhe ajo është shumë e rëndësishme për trafikun gjatë gjithë ditës. Për momentin është e kalueshme rruga Bardhyl, ka trafik normal në zbritje drejt skajeve, drejt rrugës Ferit Xhajko dhe drejt bulevardit Zhan d'Ark. Kemi trafik të rënduar në rrugën e Dibrës, pak më poshtë se kryqëzimi te Selvia deri te Nëntëkatëshet dhe rruga Hoxha Tahsim nga mesi i kësaj pjese deri te sheshi Avni Rustemi ka trafik. Kemi bulevardet që nuk kanë ndryshuar për momentin lidhja e parë është mirë, bulevardi Dëshmorët e Kombit Zogu i Parë dhe pjesë unazë nuk kanë trafik te Tirana e Re dhe këtu pak e çuditshme sepse nga Sheshi Uilson të gjitha devijimet nuk kanë trafik vetëm një fluks i rënduar është në rrugën Sami Frashëri, Sulejman Delvina i kalueshëm, pjesa tek Abdyl Frashëri, Ibrahim Rugova nuk kanë trafik. Kemi Muhamet Gjolleshën Blendi me trafik të rënduar në të dy krahët e saj. Ama mos ia fut kot te Muhamet Gjollesha e gjeti, ama mos ia fut kot tash. Po po po. Nga Vasil Shanto deri te 21-shi. Deri te Zogu i Zi Blendi. Imagjino. Imagjino. Imagjino. Të dy krahët. Kështu që besoj se do të jepet përparësi gjithmonë unazës dhe do reduktohet sado pak trafiku. Faleminderit Eldi Merolli. Mirupafshim Eldi. Haim do të këndojë tani miq të dashur i could change if your I if I could change your mind, po? Mhm. Mm Kështu thotë. Kthehemi pas pak, është ora tani 7:41 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 7:47 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që të ndodheni. Ndërkohë dua t'ju tregoj historinë e një burri 54 vjeçar, e ka emrin yes. Rod Somerville, ai jeton në Australi. Çfarë i ka ndodhur gjatë kësaj fundjave ishte që në momentin që po punonte tokën e tij e ka pickuar gjarpri. Në momentin që gjarpri e ka pickuar, oh, e ka kapur automatikisht edhe paniku, por edhe pse ishte i frikësuar në maksimum, ka arritur të marrë e, e ka vrarë gjarprin, më pas ka marrë telefonin dhe ka lajmëruar urgjencën për të ardhur në ndihmë. por ndërkohë që priste ardhjen e urgjencës e ka kapur akoma më shumë ankthi dhe ka filluar të dridhej dhe nuk po e përballonte dot të gjithë. Në fakt, eh, e dridhte kalimi i helmit, sepse shpërndahet në trup. Por, çfarë ka bërë Altini për ta mposhtur të gjithë ankthin, ndërkohë që priste ardhjen e ambulancës, urgjencës, është që ka shkuar në frigorifer, ka marrë një birrë të ftohtë dhe ka filluar të pi eh, të gjithën. Dhe në këtë moment ai shpjegonte eh, të gjithë, domethënë njerëzve që më pas e pyetën, se si ia doli mban është që birra mua më ka shpëtuar jetën sepse aq shumë më kapi ankthi dhe paniku sa që nuk e di se çfarë do më kishte ndodhur por në momentin që piva birrë një birrë të ftohtë atëherë ankthi u ul dhe unë uh, i qetë i qetë kam pritur ardhjen e urgjencës dhe më pas kuptohet uh, ata kanë bërë ndërhyrjen e duhur dhe 54 vjeçari ka shpëtuar por ka thënë që më ka shpëtuar jetën birra e ftohtë kujdes pra Bravo i qoftë. Wow, wow, wow. Po ne do të mbash nga një birrë në frigorifer. Kudo që të jesh, kudo që të jesh. Okej, kemi një moment tani miq të dashur për uh, kemi moment për uh, lojën e parë të ditës së sotme. Do të fillojmë me Icon Pop Song edhe për të sot. Duhet një titull kënge tani në mëngjes. Mm -hmm. Kujdes, kjo nuk do të jetë e lehtë kam përshtypjen unë, megjithëse edhe fort e vështirë nuk mendoj se do të jetë. Kujdes. Nëse e gjeni se cila është kjo këngë, duhet ta dërgoni menjëherë All right. Dakord. E bëni dot. Olta e ka gjetur se po e shijonte. Olta e ka gjetur po. Mm. Do të dëgjojmë pak këngën e Dr. Florit tani dhe kur të kthehemi do të kemi anagramën për ditën e sotme. Kjo miq titullohet Love Can, do të thotë dashuria mund, ne kishim uh, pastorin dhe doktorin këtu në studio para një jave për ta promovuar këtë këngë. Tani është ora 7:50 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 104. Unë bëhem gati, a mund ta shkruaj? E kam uh, gati dhe do të them që ta shkruaj anagramën e ditës së sotme Oh, e kam, e kam kështu Ta hedhim tani He që trure Mund ta hedhësh Altino Jepi Anagrama Në klubin e mëngjesit Dhe cila është fjala? Gic ton Gic dhe ton bashkë Gic ton Rënie lirë Ha? What? Ti kujtove që ishte aq e shkurtër jeri. Po pra. E njeh Blendin ti. E ke parasysh është një gic i cili peshon një ton dhe është në rënie të lirë. Po po po. Kështu që anagrama anagrama është gic ton rënie lirë. Atëherë G I C T O N Nëse arrini që të formoni fjalën, është një fjalë e po, vetme. Fitoni 2 orë, 3 kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. 5 dhurata nga elektronika. Dëgjo mua, dëgjo mua. Gjashtë lule nga bota. Olta, mos e gjej më. Olta, gjeje, Olta, kujdes. Një një bebe, se do jesh edhe ti në rënie të lirë pastaj. Po, pra. Gic ton, gic ton, që kemi një gic që peshon një ton. Gic ton rënie e lirë. Rënie e lirë. Ai ai ai. Nuk ka ë në fund, rënie e lirë. Gic ton. Ka vetëm një ë. Rënë e lirë. Faleminderit Altin. Nuk e di pse më vjen për qeshur kështu. Oj oj oj. A mos e gjeni dot, ëh? Ja, gic ton rënie e lirë. Është jo, jo, jo. Të shkujtove ti. Mirë, mund të dëgjojmë një këngë tjetër? Yes. Që këtu? Tetë e 7 minuta, mirë se vini në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim që të gjithë dhe jeni me radion Club FM, 104, jam Blendi përshëndetje, bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin, këtu çdo mëngjes me juve. Është koha tani për të përsëritur pak për këtë temën e ditës, nuk e dimë se si ia bëni juve me fëmijët tuaj, por duam t'ju pyesim prindër të dashur, se si i mësoni fëmijët me paratë. Si ua mësoni këtë marrëdhënie me paratë, kemi shkruar këtu, u jepni para apo paguani ju për çdo gjë që u duhet. Një mënyrë është për shembull që çdo gjë që u duhet përgjigjet prindi, por duhet kalojë nga prindi. Mm -hmm. Të duhen lapsa t'i blej unë, të duhet fletore ta blej unë, të duhet ky libër ta blej unë. Do të hash një hamburger ta blej unë mm. gjithmonë. Po kur aty hahet dhe ti s'je për shembull ose Nuk e di për. Me shokët, me shokët. Para se si e zgjidh ti, ose më shumë kur të rritet goca si t'ia bësh. Po unë ja po marr mend. Dhe të kërkojë dalë me shoqe për shembull. Një reklam patau. E ke menduar ndonjë? Jo. Kemi halle të tjera përpara. Nuk ka arritur akoma në këtë fazë. Jo ti po do vijë një ditë. Po, po Olta akoma nuk është në fazën që kërkon mamit lek. Në fakt nga një anë më mirë mos të mësohet me lek, mm. por nga ana tjetër edhe duhet të kenë pak pavarësi, duhet të kenë 2 lek në xhep po them. 2 lek në xhep, 2 lek, 2 lek në xhep. Do dali goca. Se pastaj do na marr borxh, e kupton? Do na fundosë. Do dalë të po. pi kafe. Mund dali, mund dali kur s'e ke me borxhe, pastaj dhe ti duhet të shyesh borxhe, plus interesi, kështu që më mirë jepja vetë vërtet. Okej, okay, mirë, në rregull. Ju mund na shkruani në faqen jonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Ë, uh, ju pyesim, a u jepni para apo paguani ju gjithmonë për uh, gjithë gjërat? Si mësoni fëmijët me paratë? Është një nga marrëdhëniet më të rëndësishme që njeriu ka në jetë dhe kam përshtypjen që ne e lëmë Shumë mbas dore, nuk ka ndonjë familje që ka ndonjë plan përveç disave prej tyre, po sigurisht. Uh, po këtu tek ne të paktën kjo kultura me me para është pak e pak e ndrydhur, pak e ku di unë. Mm -hmm. Si të thuash vonuar, nuk uh, di, ca s'kan fare që t'u japin fëmijëve. Kështu që e kanë të zgjidhur në atë formë, unë s'të jap asnjë gjë. Nuk duan. Ca janë nga ata që çojnë fëmijët që të mbledhin paratë dhe ua sjellin prindërve në shtëpi pastaj, për shembull, duke shitur stilolapsa apo karikusa në po, semafor qeta. Po kapse rrobash. Po, po kapse rrobash nëse do, a harta, leukoplaste. Mm -hmm. Leukoplaste, çumçakiza, nga ato karamele. Kishin fare. Mhm. Mm Ai çakmak 500 lekëshe paketa. Po. Gjëra që shesin fëmijët, të cilët pastaj paratë ua çojnë prindërve. Ja ku e mhm. ke një marrëdhënie ndryshe me paranë. Mm -hmm. Të këtyre fëmijëve kam përshtypjen që këta dinë t'i numërojnë shumë mirë. 2000 lekë. Më mirë se ti e dhon ndoshta. Po. Ë, uh, ke pastaj fëmijë të cilët janë uh, në një situatë krejt tjetër ku baballarët apo mamallarët u hedhin para pafund sepse kanë, edhe nuk kanë frikë që të shpenzojnë. Shkojnë në shkollë me iPhone 5 e me ku di unë tash me, me Apple e me laptop me Galaxy e me gjëra që po, kanë po. syzet e fundit Mm -hmm. Që duan, kanë xhinset e fundit, kanë xhubin, kanë uh, këpucët, uh, këto, çizmet Uggs, e kupton me lesh dele e madje nga Zelanda e Re, çfarë të duan ata i kanë, sepse prindërit e tyre përgjigjen për çdo gjë. Këto janë dy raste ekstreme që janë, në kemi, janë dy raste ekstreme. Sepse në të parën është që nuk kanë mundësinë dhe nuk përpiqen të rriturit, por nxjerrin të vegjlit, dhe në të dytën është që ngaqë nuk i kushtojnë aq shumë kohë sa ç'duhet, se janë të angazhuar gjithë kohës me punë dhe me gjëra të kësaj forme, mundohen që të përpiqen që fëmijët e tyre t'i shlyejnë në këtë lloj forme. Po imagjino se çfarë koncepti, çfarë koncepti të ndryshëm për paranë mm -hmm. dhe mhm. për jetën në përgjithësi kanë këta dy fëmijë që morëm ne si raste. Ai fëmija që shet stilolapsa apo karikusa tek semafori çdo ditë, dhe ai fëmija që ka gjithçka që i shkon ndër mend, oh, do Dhe është mësuar në këtë lloj forme dhe nuk shkon dot. Do po, Dr. Po. Dr. Beats ça janë mm -hmm. këtu? Çdo gjë e fundit që del. Ba po, po e ka. E ka se babi e ka. Kuptoj. Se babi ka mundësinë. Kështu që po, e ti si mëson fëmijët, si duhet t'i mësojmë fëmijët me paratë? Kjo është pyetja. Kush na mëson ne se si t'i mësojmë fëmijët tanë me paratë? Jeta vetë. Do duhet të kishte një këshillim që s'ka. Këtu në Shqipëri. Dieta ka sa të duash, po. Edhe kjo është e rëndësishme. Paraja. Unë kam shumë materiale për sot dhe s'kam bërë as fillimin e tyre. Kam bërë një ndër 10-15 që kam nxjerrë. E kam batalje. Po pra, dhe kjo një ndër 10 ishte me 10 gjëra që duhet të dimë. Me 10 gjëra që duhet të dimë. Emisionin sot e kemi deri në 12 derisa të mbarojmë. Mund ta kemi deri në 12 nëse duam. Unë them hedhim fjalën e censuruar. Nëse, okay, e hedhim. Dua t'ju kujtoj vetëm për anagramën një sekondë para fjalës së censuruar, është Gic ton rënie lirë. Gic që peshon një ton në rënie të lirë. Në rënie të lirë. Gic ton në rënie lirë. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Rivendosini këto germa miq të dashur për të formuar një fjalë G I C T O N R E N I E L I R. Rivendosini për të formuar një fjalë dhe fitoni një orë nga Premium Watches. Gjithçka në rënie të lirë. Tani është koha. Dhe tre kontroll në spitalin amerikan. Okej, Olta. Ivi. Dhe kemi tani, një kontratë me dëgjuesit. Fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Po e the e le. Mbaj fjalën Olta. Unë në fakt kam 6 muaj që jam njohur me dhe më ka pëlqyer Bravo. Oj oj oj. Kush është? Jonida Maliqi. Oh, Jonida Maliqi. Mhm. Çfarë ka bërë? Nuk e dallova. Okej, në rregull, është Jonida Maliqi edhe një herë tjetër. E dëgjojmë se se kë ka takuar apo është njohur me. Me. Dhe ne duhet ta zbulojmë se për çfarë po flet. Unë në fakt kam 6 muaj që jam njohur me. Dhe më ka pëlqyer. Ok, Jonida Maliqi kishte të paktën në momentin kur ka regjistruar këtë klip, 6 muaj që ishte njohur me, me Pipin. Pipi është subjekti që ne ose objekti i lojës. Është vështirë, po. nuk ka asnjë lloj ndihme. Po, pra, po do japim ndihmë. Po të japim ndihmë pastaj. Në rast se ju ngecni. Dakord. Mirë, në rregull. Unë jam okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Një këngë romantike tani për gjithë juve që jeni dashuruar sot në mëngjes nga Giorgio Hearts. Ora shënon 8:20 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 yes. dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur, miq të dashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4 dhe nga ekrani i Club TV-s. Kemi një fitues kam përshtypjen tani në lidhje me Icon Pop Song për uh, ditën e sot me kjo këngë që un po luaj këtu. E ka titullin Mirror. Mirror. Po. Ekzakt, dhe është nga Justin Timberlake. Ekzakt ata. Është apo jo? Po ekzakt po themi. Kush e ka gjetur? Enxhi 028 i mbaron numri dhe fiton një lule wow, nga bota e luleve. Bravo Enxhi. Bravo qoftë. Okej, okay, në rregull Enxhi ia doli. Kemi një tjetër melodi tani kujdes në Icon Pop Song, duam artistin. Oh, unë e gjeta. E dëgjojmë edhe një herë? Ehm. Edhe një herë të vetme. Okej, okay, në rregull, meqë kërkon ti. dërgoni mesazhet tuaja se për cilin artist bëhet fjalë, mos harroni të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Okej, okay, në rregull. E hoqim këtë. E hoqim. Kam uh, ca materiale tani në lidhje me ca mhm. janë uh, një listë me profesione që nuk ekzistojnë më, mm -hmm. që janë zhdukur me kalimin e kohës, vetëm që kam përshtypjen unë se janë uh, më shumë nga ç'kisha imagjinuar. Gjithsesi, disa prej tyre, ja një sekond, marr edhe këtë tjetrin këtu, se po i marr, kështu që t'i hap edhe me me foto për ju. Mhm. Mm Atëherë. Wow, nuk e dija për shembull që në të kaluarën, ëh, mhm. kishim uh, diçka që quhej dentist, por që në të njëjtën kohë mund shërbente edhe për uh, për synete. Oh. Ah. Po, në të kaluarën kur ti doje që të shkoje, jo vetëm këtu tek ne, po në botë, dentisti, meqë kishte bisturitë dhe ato gjërat, më fal, dentisti. Po mendoja për, po mendoja për berberin gjithë kohës, ah, për berberin, wow, për berberin. Dentisti na habiti. Ai të rruan, shikoje tashi se e ke edhe me shkumë të zotrin këtu, mhm. po. në foto. Por ngaqë kishte bisturin ky mund ta çoje për shembull kishte një problem të vogël tak ta priste. Fap oh, të hiqte edhe ndonjë kështu. Po, po, po. Ndonjë shtesë, nëse pa pa. Diçka që dilte tepër. Po, duke qenë se është arti i të rruarit. Kemi një tjetër që ishte përpara se të shpikeshin alarmet. Mhm. Mm edhe smartphone-ët. Tam. Që kemi të gjithë tani sot. Për t'u zgjuar, ishin ca burra që vinin e të trokisnin te dritarja, o njeri. Wow, kjo paska qenë e jashtëzakonshme. Shikoni këtë këtu. Është një prej tyre. Po si quhej si zanat apo? Zgjues, nga gjumi. Ai kishte edhe një shkop me vete, ky zotria që kemi në këtë foto ka edhe një shkop mm. që kur ishte në katet e larta, për shembull, ti e ki, kishe lënë që në orën 5 e gjys do vish të më zgjosh çdo ditë. Dhe ai vinte te dritarja jote çdo ditë, këtë punë kishte ai. Ai të i binte dritares. Fantastike. Zgjohu! Edhe ikte pastaj. Edhe kishte me kontratë. Derisa sigurohej që ti je zgjuar. Po, vinte, vinte që të zgjonte. Wow, wow. Ë, uh, për të trembur, për të trembur sëmundjet në vitet 1600, mm. kishte një profesion ku e vishin njërin me me maska e me ca rroba të frikshme dhe ky duhet të vinte vërdall nëpër qytet që të smu, të të, të largonte smundjet. Po, po. Oh, po kishte edhe një shkop. Kjo ka të bëjë më shumë me besimin, no? Kam përshtypjen, po ishte punë ama kjo. Të trembë sëmundjet. Tani nuk është se del njeri për shakllabun për të trëmbur trëmbur sëmundje. Gripin e derrit. Kemi një profesion tjetër për juve që luni uh, bowling. Mhm. Mm pra ta që bëjmë bowling uh, kishte njerëz të cilët ngrinin birilat. Po. Sepse nuk kishin makina automatike. Çdo herë që ti rrëzoje birilat, dikush duhet të vinte dhe t'i ngrinte birilat dhe ti të filloje të luaje. Ishte profesion, po, tamam, ai profesioni i ngritjes së birilës. Po. Ngritës birilash. Birilash quaj. Interesante. Më sa profesioni kotë. Njerëzit mundohen të shkatrojnë atë që ti ti ngre. Duhet të ngresh sërish. Kishim pastaj gratë që bënin centralistët. Tan. Po. Centralistët janë një tjetër profesion që është mhm. zhdukur. Nuk ka më centralistë. Në një mënyrë ekziston dhe sot, po nëpër këto kompanitë celulare, po në formë tjetër. Prandaj ka kaq shumë njerëz pa punë. Po imagjino që çdo telefonatë duhej lidhur Në mënyrë direkte ti merr po. centralin, se në bazë të centralit lidhet me, me njërin apo me mm. diku tjetër. Mm. A bëj jeni edhe ajo. Ah, po, një profesion uh, shumë i bukur në të kaluarën ishte kapës minjsh. Kapës minjsh. Ja, kemi këto dy vajza të vogla. Ja, po kanë miun në dorë, shiko se ka kapur. Dhe një dhe një super mi. Po, në kohërat e kolerës ishte kjo, kapës minjsh. Kemi pastaj uh, një profesion tjetër, mm -hmm. edhe ky ka nja 100 vjet që ka vdekur nëpër botë, vazhdon te ne, është lexues gazetash. Ah. Kompani të ndryshme, siç mund të shikosh te kjo foto aty, mm -hmm. merrnin në punë një zotëri, apo kryesisht një zotëri, po ndonjëherë dhe një zonjë, që lexonte gazetën. Hypte në një, po, njerëzit punonin gjatë gjithë ditës dhe ky u lexonte gjatë ditës u lexonte ah, gazetën. Okay. Kupton artikuj të ndryshëm në mënyrë që se s'kishin në radio, ku do të thotë çfarë? Kishin televizor. Po, televizor. Televizor, a kishin për të punuar bëhet fjalë? Jo, para televizorit bëhet fjalë. Po gjithsesi. Ideja është që ti nuk mund të punosh e shikosh televizor. Normal. Kështu që. Kjo ndodhte vetëm në kompani ku njerëzit punonin, ndërkohë dëgjonin dhe gjithë qëndronin ulur nëpër vendet e tyre të punës. Ky hypte, siç mund ta shohësh në atë foto atje, dhe lexonte gazetën. Po, e vërtetë. Pastaj ky leximi i gazetave që thonim ne. Ha? Që e bëjmë ne çdo mëngjes. Ne e kemi akoma ne. Po, pra, ne po, Ne kemi akoma. Po, më duket pak e rrezikshme se në momentin që varet se çfarë kompanie bëhet fjalë, në momentin që ka një lajm jo të mirë, mund ndodhte ndonjë incident i vogël. Si për shembull? Po, duke qepur për shembull, po. je në rrobaqepësi. Po. Gabimisht. Lexon gazetën ai thotë. Lexon edhe lajmet janë nga më të çuditshmet, nga më të këqijat. Ja, zëmë sot ne. Duhet të sillje të merrje akull, të blije akull çdo ditë oh. E shpërndani nëpër shpi mm -hmm. Në mënyrë që të mbanin qumështin të ftohtë e tjere, tjere, tjere, tjere Kështu që duhet ishte edhe një kishte edhe akull pra, akullpunues. teknologjike janë zhdukur edhe këto si punë. Janë zhdukur ca punë. Mirë. Këto ishin punët që i zhduka unë. Kthehemi pas pak klubit. Atëherë mund ta japim këtë fituesin e kemi? Ora është 9:29 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne sapo dëgjuam dhe këngën e ditës dhe pas pak do të kemi një fitues. Okej. Okay. Ndërkohë dua t'ju tregoj historinë e një 14-vjeçari Blendi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, emri i tij nuk bëhet i ditur okay, sepse është arrestuar nga policia. Në rregull. Çfarë ka ndodhur është që ky djalosh kishte blerë një iPhone, por krejtësisht ndryshe nga iPhone-at që ne përdorim, se në të vërtetë nuk ishte një telefon, edhe pse kishte formën e një iPhone-i të vërtetë, por ishte një armë. Çfarë ndodhte ishte Hajër. po të shikoje dy butona që ka çdo iPhone në an, në pjesën e an, anësore të saj. Në pjesën e që anësore të iPhone-ve. Për volumin. Po, e di. Në të vërtetë kjo ishte për të shkrepur dhe për të karikuar armën. A Që ishte do të thotë, armë në formë një- iPhone-i? Ishte po, pistoletë? Ishte një lloj pistolete, por që i ngjasonte iPhone-it. Okej. Dhe këtë bëhet e ditur që ky 14 vjeçar e kishte blerë nëpërmjet internetit, në të vërtetë prodhohej në Kinë dhe e kishte blerë nëpërmjet internetit për vetëm 20 dollarë. Dhe e kishte sjellë në Amerikë. Dhe e kishte sjellë në Amerikë dhe kishte postuar atë. E kishte postuar në faqen e tij. Jo, ky e kishte postuar në po faqen e tij. E kishte postuar në Kinë që ta merrte ky apo? Jo? Absolutisht po. Ai e kishte gjetur në internet dhe e kishte blerë atë online, mm -hmm. por pasi ky e kishte postuar armën e tij më të re në Facebook, policia ka rënë në gjurmët e tij dhe ka sekuestruar armën më të re sepse nuk dihej që të ekzistonte një armë e tillë. Kështu që u kuptua tani që është shpikur një pistoletë në formë iPhone-i. Shpikur një pistoletë në formën e iPhone-it. Tani ke punon me punon me plumba apo me kështu? Me plumba, me shok me plumba. Është ngjyrë e zezë dhe tek butonat. Me SMS nuk punon dot. Jan butonat e volumit janë më të mëdhaja se një iPhone normal dhe tek pjesa që ka një ka një shirit. Ka një shirit ngjitur me këto të volumit, një shirit gold, ngjyrë gold dhe aty del plumbi altimir. Fap fap. pra me njërën ti e karikon dhe me tjetrën ti e shkrep. Ka ka çik probleme. Vjen çik me vonesë, edhe një. Ah, të keqen. Shumë mirë. Oh, merr një telefonatë. Fajni. Alo, janë që asem Jam tu bë sherr me ca veta, mos merr tash. Prit se po vras një. Se ke parasysh ti je për shembull ti je duke gjujt kur vjen telefonata ngec ajo. Dhe ti do i përgjigjesh telefonatës. Jo, ajo nuk shërben. Mos merr tani. Nuk shërben si telefon, shërben vetëm si armë. Ti ia heq simin fare, më mirë hiqi simin. Ka. Po imagjinoja atë kështu. Se mua gjithmonë të marrin, momentet më kështu kur më duhet telefoni për ndonjë gjë për shkak. Më kryesore, po, momentet më kyçe. Në rregull, do ta dëgjojmë edhe një çik uh, Jonida po, Maliqin. Po, po, fillim fituesi. Në linjë. Wow. wow. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, alo. Kush je? Kush je ti? Andi. Andi. Shumë mirë, Andi. Uh, ti nga na flet? Nga Nga Fieri. Nga Fieri. Okej, okay. Ah, Andi merr nga Fieri. Olta, çfarë ka fituar Andi? Një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Ke një kontroll të plotë në spitalin amerikan, Andi sot ke qenë i pari me përgjigjen e saktë atë kur uh, ishte koha e këngës së ditës. Kështu që urime ty. Kalofsh bukur, mirupafshim. Ciao. Yes. Mm. Oh, e saktë. Sakt. Unë në fakt kam 6 muaj që jam njohur me Instagramin edhe më ka pëlqyer. Okej. Okay. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Iliri 505 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Ilir. Ndërkohë kërkohet kërkohet edhe artisti që këndon këtë këngë miq të dashur. Turns slowly Dhe e ka gjetur Orgesi në fakt Owl oh, City Bravo City është e sakt Dhe fiton dy bileta për në Cineplexx Kujdes të keni me iPhone-in e ri Hello Owl City, ok? Tani ne vazhdojmë prap me Icon Pop Song, miq të dashur tani na kërkohet artisti sërish. Mm. Oh, si ishte kjo? Mm. Unë s'gjeta gjë. Pak e vështirë. Po kërkojmë artistin e kësaj kënge, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. E vështirë dhe njëkohësisht e pamundur. Kam mendimin që është. Asgjë nuk është e pamundur. Pak. Pak si shumë. Artist, është një artist që këndon këtë melodi, këtë këngë, diçka, ku do? Shënga. Detyrë e vështirë në klubin e mëngjesit, po do të shohim Royals vjen tani nga Lorde, miq të dashur ora është 8.35 minuta. Ora është 8:38 minuta, jeni me klubin e ah. mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s kemi dhe Eldin në linjë. E mirëpresim. Okej. Përshëndetje Eldi. Përshëndetje Eldi Meroli nga Radio Taxi Classic jemi. Po blen në këtë lidhje të dytë përmirësim i situatës së trafikut në akset kryesore vetëm rruga e Kavajës ngjelet problematik lëvizja kombinat qendër. Kemi trafik tek tregu ushqimor dhe më pas drejt kryqëzimit 21 Dhjetorit Kryqëzimi në të katër anët me trafik dhe pjesa që i bashkohet qendrës ka probleme. Rruga e Durrësit është e qarkullueshme nga kthesa e Kamzës në qendër, pa përjashtim dhe Rruga e Elbasanit nga Sauku drejt Parlamentit, Sheshi Bush nuk ka trafik. Unaza e sipërme i ka ndërruar polet e trafikut sepse Rruga e Dibrës është me trafik normal nga Selvia drejt Nëntëkatësheve, po ashtu dhe Rruga Hoxha Tahsim, kemi trafik pak në Bulevardin Zhan d'Ark afër urës së rrugës së Elbasanit nga Agjencia Telegrafike dhe Rruga Ferit Xhajko, vetëm kryqëzimi i rrugës pesë Maj pra në hyrje të tregut industrial ka trafik. Flasim për bulevardin Zogun e Parë Dëshmorët e Kombit, dy pjesë të Unazës nuk paraqesin vështirësi. Te Tirana e Re, vetëm rruga Abdyl Frashëri ka pak trafik, lëvizja nga Libri Universitar drejt Sheshit Uilson. Sulejman Delvina, Komuna e Parisit nuk kanë probleme. Muhamet Gjollesha ka përmirësuar pak lëvizjen, por me fluks të rënduar nga ura pranë shkollës Vasil Shanto drejt kryqëzimit të 21 dhjetorit. Okej. Okay. Përgjithësi Blendi është përmirësuar në krahasim me lidhjen e parë. Më vjen shumë mirë që është përmirësuar. Faleminderit Eldi Merovi. Kalofsh bukur me pamësim. Ciao nga neve. Iku Eldi. A uh, ishte nga Radio Taxi Classic miq të dashur, miku ynë i përditshëm që na ndihmon me gjendjen e trafikut. Tani unë kam një quiz me seri sot do të jetë matematika. Uh, Dakord. Si okay. tematikë. Si tematikë, po. Atëherë, ushtrime të ndryshme matematikore miq të dashur në klubin e mëngjesit për uh, ditën e sotme. Fillim fare, si është e mundur? Që? Si është e mundur? Kujdes. Kjo është nga ato me me pak me me jo me jo me intuitë, por do të thosha që mund të jetë me pak hile brenda. Ah, okay. Po kupton që duhet të jesh i kujdesshëm, duhet të jesh mhm. shumë i kujdesshëm, dhe t'i marrësh informacionet që unë ju jap me Po ndërkohë do të jo me rezervë, por me një laps dhe letër. Me vëmendje, po. Një person në vitin 1990 mm -hmm. ishte 15 vjeç. Po. Po. Ishte 10 vjeç. Ka vetëm një opsion kur kjo është e mundur. Mm -hmm. Ka vetëm një opsion kur kjo është e mundur. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmimin fitues. Tani kemi lajmet kitsch me Altin uh, Sulën këtu në klubin e mëngjesit. Kryeministri premton më shumë retorikë boshe. Kryeministri Edi Rama ka premtuar më shumë retorikë boshe në muajt e ardhshëm të qeverisjes së tij duke zbuluar se do të ketë akoma më shumë vizita promocionale në qytete të ndryshme gjatë pranverës. Do të kemi një tur të titulluar Shqipëria dëgjon gjatë të cilit grupe relativisht të mëdha punonjësish të administratës do të dëgjojnë fjalimet e mia të atypëratyshme gjatë vizitave shpjegon kryeministri në rrjetin social Instagram, për të cilin thotë se kishte pasur paragjykime, por që doli se qenka aplikacion nona.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 janë 10 pika uh, që të bën ty të jesh një punonjës i keq. Nëse i ke këto 10 pika, atëherë je një punonjës i keq. Po e nis me të parën, shkoni gjithmonë me vonesë në punë. Dhe kjo është e para automatikisht që ty të klasifikon uh, si një punonjës i keq, sepse nuk je i rregullt me orarin e punës. Mm. E dyta është gjeni gjithmonë justifikime për gjithçka. duke filluar që nga vonesa e or, e orarit dhe çdo gjë tjetër ju e keni në majë të gjuhës justifikimin. E treta është të qaheni kur ju japin detyra të papritura ose që janë detyra të vështira. Mm -hmm. E katërta është adhuroni të bëni thashetheme gjithë kohës. Po, kjo është pra, shumë e rëndësishme për punën e juaj, po. Që hyn apo që del ju e keni gjithmonë që do flisni për atë person. E pesta është mendoni se jeni ju uh, më inteligjent nga të gjithë dhe për këtë krekoseni si një gjel, E gjashta është nuk besoni tek misioni dhe vlerat e kompanisë ku punoni. Ju duket çdo gjë e kot, por se duhet të keni një punë dhe ndaj jeni aty. Ah. Mm, nuk jeni produktiv, është pika e 7, pastaj kalojmë tek e 8-a që janë kolegët tuaj nuk duan të punojnë ose të bashkëpunojnë me ju. Pra dhe kjo është një lloj justifikimi që ju i bëni vetes. E kuptoj. Në çdo moment shfajësoheni para klientëve kur ju kapin mat, kur thonë, dhe e dhjeta nuk pranoni t'ju kundërshtojnë. Pra, çdo mendim i yti është më i drejti se kushdo tjetër. Këto janë 10 pikat që ty të kate kategorizojnë si një punonjës i keq, ndaj kujdes. Okej, okay, kujdes, miq të dashur, tani jemi gati edhe për pop quizin e ditës së sotme në klubin e mëngjesit, përpara se të shkojmë aty, le t'i bëj ca punë shtëpie, Olta, nëse kemi diçka për të dhënë, Olta, po, le ta japim tani. Po, për të dhënë Okej. Okay. Edi ka thënë që ka lindur para Krishtit. Dhe prandaj është e mundur. Është e mundur. Po, atëherë, pyetja ishte kjo. Nëse një person është 15 vjeç në vitin 1990 dhe 10 vjeç në vitin 1995, e vetmja mundësi është që ky person të ketë jetuar para erës sonë kur vitet ecin mbrapsh. Mm -hmm. Kështu që në 90-ën ishte 15 vjeç, kur vajti viti, ë, uh, më falni, në 95-ën kishte qenë uh, 10 vjeç dhe pastaj në 90-ën Kishte është 90-a është 5 vjet më vonë, kështu që ishte 15 vjeç. Okej. Okay. Atëherë për Edin kemi një kupon nga palestra Rock Tirana. Pyetja e dytë matematike shumë shpejt do të jetë kjo. Ah, e kemi dhe me muzikë. Faleminderit Altin. Riu riu riu riu riu. Kërkojmë nga ju rrënjën katrore të mhm. rrënjës kub të numrit 64. Rrënjën katrore të rrënjës kub të numrit 64. Cila është rrënja katrore e rrënjës kub të 64-ës? 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Okej, okay, le të vazhdojmë tani me pop quizin e ditës së sotme.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 Unë do t'ju jap tre fjalë dhe ju duhet të më jepni një fjalë që ka lidhje me këto të treja. Dakord. Por që në fakt to mund mos kenë lidhje me njëra tjetrën. Mhm. Mm do t'ju ndihmoj mbas pak se si funksionon. Bëuni gati tani për të luajtur. Në 069 20 70 222 sot për uh, pop quizin miqdashës katër pyetje shumë të thjeshta. Katër pyetje duhet të jenë të lehta. Për shembull, uh, nëse themi, nëse themi rroje, rroje mm -hmm. dhe gjuhë. Do të ishte për shembull gjuhë brisk. ah, dhe brisk po. rroje, mm -hmm. diçka që i lidh, që lidh këto dy fjalë. Po diçka që ka lidhje, okay. qoftë me njërën, qoftë me tjetrën. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Këto mund të jenë ato të Saturnit, të qepës apo të martesës. Okej. Okay. A? Mm -hmm. E mhm. gjeta? E gjeta. Mund të jenë ato të Saturnit, të qepës apo të martesës. Mhm. Mm Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Pyetja numër 2 Mund të jetë i një fushë futbolli mm -hmm. I Lazaratit Apo i një kafeneje Dakord Mund të jetë i një fushë futbolli I Lazaratit mm -hmm. Apo i një kafeneje mm -hmm. E kape Altin po, Si po, funksionon po, po, po. Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Pyetja numër 3 Mund të jesh një i tillë i mëngjesit i Hollywoodit apo i Partizanit të vogël Velo. Mund të jesh i tillë i mëngjesit, mm -hmm. i Hollywoodit apo i Partizanit. Mund të jesh një i tillë Partizan. Mm -hmm. I tillë mhm. është edhe Altin jo. Po është një i till. I mëngjesit. Pse jo? Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Mund të jetë vallëzimi Aeroporti apo volumi? Mm. Mund të jetë një stil vallëzimi aeroporti mm -hmm. apo volumi. Kujdes. Në pyetjen e parë kishim këto tre fjalë: Saturni, martesa dhe qepët. Saturni, martesa dhe qepët, cila është fjala e përbashkët në këto. Pastaj te e dyta kemi fushën e futbollit Lazaratin dhe një kafe. Mhm. Mm Fushë futbolli Lazarat kafe. Pyetja e tretë ka mund të jetë ylli i mëngjesit Kujdes tani janë The Corrs miq dashur në këtë klip që dëgjojmë nga Icon Pop Song The Corrs. Dhe është Ivi që fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Bravo Ivi. Ai fliqëm. The Corrs. I kam qef The Corrs. Ç'ka qenë kënga që kanë pasur që i bëri shumë të famshëm. Mbani mend atë këngën? Ëh, se ishte një këngë. Po. po. Kjo ishte një këngë tjetër tani, do të vazhdojmë me Icon Pop Song, por e radhës miq dashur është kjo. Duam artistin. Ai Jeri, nuk ke justifikime Jeri, po mos e di. Jo, është thjesht. Tani kemi edhe përgjigjet e pop quizit këtu. Le të shikojmë nëse Jeri i ka gjetur uh, unazat e qepës. Miq dashur, pyetja e parë ishte pikërisht kjo. Saturni, martesa dhe qepët? Unazat. Unazat, po, okay, në rregull. Kemi Altinin me pyetjen e dytë, cila është fjala e përbashkët kur themi fushë futbolli, Lazarati dhe kafeje? Bar. Bar, bravo ti. Bravo. Bar, pyetja uh, e tretë është për Oltën këtu. Olta, kujdes. Kur themi mund të jetë i mëngjesit, i Hollywoodit apo i Partizanit? Altini. A yll, yll, yll, yll i mëngjesit, yll, yll i Partizanit. Bravo. Edhe ylli i Hollywoodit, po. Mhm. Pyetja e katërt edhe një herë tek ty Jeri, vallëzimi, aeroporti apo volumi? Pistë. Pistë. Pistë. Bravo Jeri. Pistë. Fitues është Marseli, fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo Marsel. Ne faleminderit. Në vitin 2006 miq dashur një program shumë i bujshëm në ato kohë që arriti deri në disa edicione të lajmeve në Delhi të Indisë, mm -hmm. bëri që të kishte një lloj bashkëpunimi midis një organizate dhe mm -hmm. forcave të rendit. Kjo organizatë kishte një detyrë që të mhm. mblidhte të gjitha ankesat për abuzime të ndryshme nga ana e oficerëve të policisë. Mm -hmm. Dhe këta në vite merrin ankesa për abuzime, për shkelje të ndryshme, për uh, shfrytëzim të pushtetit apo detyrës etj etj etj etj nga ana e policisë dhe këto pastaj i raportonte tek uh, vetë eprorët e policisë tek eh, ata që kishin kontrollin e brendshëm në mënyrë që këta të merrin masa për të disiplinuar eh, oficerët e ndryshëm që mund të kishin shkelë. Po. Mm. Nga 2006 deri në vitin 2014 që jemi tani, mhm. ky eh, organizim kishte raportuar në polici gjithsej 667 ankesa të ndryshme. Dhe ah, nga po. ana e eprorëve në polici ishte marrë masa për Zero. Zero. Zero prej tyre. Oh, bë, bë. As një veprim, as një veprim për be. Asnjë Absolutisht gjë. asnjë veprim. Dhe këta tani mbas e Sikur kupton ke se folur kishin- me mua, kishin pritur Lidia. 8 8 vjet, Tetë ishin vjet, po. kur u bënë 8 vjet thanë, ore po t'i pyesim një në telefon, Çfarë u bë? çfarë u bë, me si këta? ka mundësi molla që asnjë çështje thonë këta nuk absolutisht asnjë veprim. Dhe kanë marrë vesh që çfarë ka ndodhur në fakt, Mhm. nuk është një teori konspiracioni, nuk është ndonjë mbulim korruptiv i gjërave që ndodhin në polici, ishte thjesht humbja e një fjalëkalimi. Oh. Oh jo. Ja. Oh my. Morën vesh që nga viti 2006 deri tani atyre u kishte humbur fjalëkalimi që hyje te ky kompjuteri ku këta po, duhet të po. merrnin të dhënat, të dhënat që u vinin në lidhje me ankesat e ndryshme që populli kishte ndaj oficerëve të policisë. Mm -hmm. Dhe edhe ngaqë s'kishim fjalëkalim Allah tha ai dhe nuk ishim në dije. Atë. Ah, po tha. S'e kemi gjetë fjalëkalimin. Po, okay. s'kemi pasuardin, na ka humbur tha. Do na shosh edhe një herë. Pa e tha 8 vjet nuk pyetët njëherë se sa është po, pasuardi. Ah. Po na vjen zor i kanë thënë policia dhe kur e kanë hapur do kanë gjetur që kanë 606 po. Do fillojmë me ato të vitit 2006 tani nga fillimi, po vetëm që s'mbahet. S'mbahet mend se kush është ankuar e çfarë ka ndodhur më para 8 vjetësh, po. Nuk ishte bërë asnjë punë. Raporton BBC-ja, ka gjithë sistemi kishte në në punonin gjithsej nja 24 veta që merreshin me këtë me raportimet dhe me ndjekjen me këto të tjera, po kanë 8 vjet që punojnë këta 24 dhe thjesht aty në fund i, dërg, i dërgonin polici pra, këta i dërgonin, thjesht nuk i hapte njeri atje që t'i shikonte. Domethënë Kishin arritur ato. Po po, uh, mail sent, e ke parasysh? Ku ishte mm. në Indi, në Delhi, në Delhi. Okej. Dhe po të ishte këtu s'do ishte habi. Jo. Po pra, tingëllon pak si ashtu. The, the Corrs do të vinë tani miq të dashur me Klubin e mëngjesit. Ora është 9:16 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Pam pam pam pam pam. Okej, okay, në rregull, uh, kishim një të fundit nga matematika, unë ju pyeta se sa është Rrënja katrore. Kërkonim rrënjën katrore të rrënjës kubike të 64-s. Është kështu që i bie që rrënja katrore e rrënjës kubike është 2 dysh. 64-s është dyshi. Dhe e ka gjetur Lira fiton një kupon tek Rock Tirana. Bravo. Bravo. Lira tek Rock Tirana do të shkosh tani kam një të shpejtë matematikore, kujdes. Ulta? E kanë gjetur Jeri. Më duket se na e kanë gjetur Jeri. Paris Hilton. Kush? Oh my god. Paris Hilton. Në fakt ka bërë dikur. E ka gjetur Eralda dhe fiton një kupon tek Nobis. Ka bërë dikur ca video e ca këngë kjo. Ja ku e kam, e kam këtë këngën unë. Kjo kënga quhet Stars Are Blind, dëgjoje pak. Në një klip të saj, nëse do, nëse do të mundemi këtu. Thank you, thank you Paris. Faleminderit you are shumë. The best. You are the best Paris. Hilton. We love you. All right. Mirë. Do bëjmë një tjetër nga Icon Pop Song në këto momente. Kujdes miq të dashur, duhet të gjejmë se Që e këndon këtë këngë, është artiste. Mm -hmm. Okej, okay, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me Icon me do të kemi tekstin e këngës pas pak. Edhe kjo nga një vajzë shumë e talentuar për ditën e sotme. Tani janë Maroon 5 bashkë me Christina Aguilera, kjo është Moves Like Jagger. Jagger. Ora është 9:24 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s dhe unë jam gati për të dëgjuar tekstin e këngës. Okej, okay, Jeri unë e kam gati uh, që ti ta dëgjosh tekstin e këngës. Mm -hmm. Edhe juve dëgjues kudo që të jeni, mund të merrni pjesë në këtë lojë. Unë do të këndoj, do të këndoj, unë s'do të këndoj asgjë. Unë do të recitoj të përkthyer në shqip tekstin e një kënge të njohur. Është një këngë që rreth 6 vjet më parë mm -hmm. bëri bujë dhe dhe na prezantoi këtë artiste që qysh qysh atëherë. Mhm. Mm është bërë shumë e dashur. Po, është bërë është bërë e suksesshme dhe e njohur. Dakord. Por kjo është kënga kam përshtypjen e para që e futi në skenën mbarëbotërore të muzikës mm -hmm. pop. S'ishte kurrë mënyra Se si e kisha planifikuar As qëllimi im U bëra trime Me pije në dorë Dhe humba turpin Nuk jam mësuar me këtë Thjesht Dua të të provoj Jam kurioze për ty. Ma tërhoqe vëmendjen. S'do të thotë se rash në dashuri sonte. Putha një vajzë dhe më pëlqeu. Oh. Nuk ta di as emrin dhe nuk ka rëndësi. Je veç një lojë eksperimentale. Natyrë njerëzore. Putha një vajzë dhe më pëlqeu. Shija e labelos me qershi. Putha një vajzë thjesht për ta provuar. Shpresoj të dashurit keq nuk do t'i vijë. 0692070222 për cilën këngë bëhet fjalë, mos harroni të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Altini u gnash. E ka gjetur Aida. Cherry chapstick. 808 i morën numrin, fiton një lule nga bota e luleve. Aida. Bravo i qoftë mhm. Aida. Katy Perry ishte sot në tekstin e këngës me I Kissed a Girl. Kjo nuk eh, nuk donte shumë, kështu që fjalën ka Jeri tani shoqja jonë këtu në klubin e mëngjesit që na informon në këtë radhë në lidhje me çfarë kemi. disa gjëra të çuditshme që ngjiten nga një njeri tek tjetri. Ne po, kujtojmë se vetëm disa lloj sëmundjesh apo gripra ashtu ndryshe mund të transmetohen te dikush tjetër. Por në fakt, në fakt. Por janë edhe disa gjëra të tjera që jo se nuk i dini. Po, po, po, jo, e para është stresi. Nëse je pranë një njeriu që është i stresuar gjatë gjithë mm. kohës, automatikisht stresi i tij apo i saj të ngjitet edhe ty. Rritet. Ke pasur në meqenëse e qet veçën e mbarë mund të thoshim pas stres. Po. A vjen pas stres? Pas stres. Pas, kjo më kishin bërë kështu pas. Pas pas stres. Ndoshta. Pas stres. Dhe stresi jonë këtu në studio është Lorini. Po. Sipas një studimi që është kryer faktikisht në vitin 2012, ka rezultuar ku kanë marrë pjesë mbi 2000 njerëz që një person kur ishte Kam që me Lorin. Ai na streson. As unë gjithashtu. Mm. Kur ishte i stresuar, ngjitej edhe tek njerëzit e tjerë, sepse edhe ty automatikisht rritet kortizoli që është hormoni i stresit. Mm -hmm. E dyta është objektivat. Kortizoli. Kortizoli po. po. po. Objektivat. Nëse një yes. uh, një person ka objektiva shumë të qarta për të ardhmen e tij dhe ti qëndron pranë një njeriu të tillë, mm -hmm. atëherë automatikisht edhe ty të rritet objektivi që mund të kesh për jetën tënde. Është wow. ngjitse gjithashtu. Vetmia është gjithashtu një gjë tjetër e cila ty të transmetohet nga një njeri tjetër. Domethënë që nëse ti ja transmeton dikujt tjetër, nëse ti je i vetmuar, i bën të tjerët që të ndihen të vetmuar. Dhe të tjerët që janë përreth teje do të ndihen po aq të vetmuar ose ndoshta edhe pak më shumë. Vjen dikush tjetër, ti ja ngjit ai të braktis, ngelin të dy të vetmuar. Frika gjithashtu, nëse ti shikon një njeri që është shumë i frikësuar, automatikisht bëjnë të ditur studimet që edhe ti uh, fillon të kesh një lloj frike Ideja. që nuk e kupton se nga të vjen. Nëse ti shikon dikë që është është duke ardhur me vrap, do çak. Po pra, automatikisht edhe ti frikësohesh. Automatikisht edhe ti do ecësh me vrap. Kështu juve tash. Jo, kjo është e vërtetë, ëh, dhe janë të gjitha uh, sipas studimeve të fundit nga viti 2003 deri në vitin 2013, Pra 10 vjet që janë marrë me këto lloj studimesh. Mm -hmm. Një nga gjërat e tjera dhe kjo është shumë e bukur është lumturia. Lumturia është ngjitëse nga një njeri tek tjetri. Kjo ka lezet, më shumë kur të ngjit tjetri lumturinë. Është e domosdoshme po që të ka qenë lumtur. Të keni njerëz që janë gjithmonë optimista dhe janë të lumtur. Mendimet negative të dikujt. Po e ri për shembull po dëgjon mm. po dëgjon gazetat në mëngjes për shembull. Masakroi këtë e vrau atë e theri atë. Ça të ngjitet? Të ngjitet ndonjë gjë për shembull? Të ngjitet frika. të ngjitet stresi. Stresi. Gjithashtu. Vetmia. Vetmia. Mm. mm. Dhe të ardhurit keq. Edhe kjo është ngjitëse. Po. Edhe shija e keqe apo neveria gjithashtu, sepse edhe ajo është një nga gjërat që ty të ngjitet nga dikush tjetër. Oh God, ose kur dëgjon uh, qoftë edhe lajme të kësaj forme. Dhe e fundit fare është uh, mendimet negative. Sipas një studimi të kryer te disa studentë, doli përfundimi se ata që qëndronin në dhomë me persona pozitivë kishin më shumë dëshirë për të jetuar. Ndërkohë ndodhte e kundërta kur kishin të bënin me një me, me persona të rrethuar uh, që kishin mendime negative, mm. atëherë ata kishin akoma më pak dëshirë për të jetuar. Edhe kjo gjë ngjitej. Domethënë ti mund të rrish me njeri që mund edhe të të bëjë të vrasësh veten kështu nga mërzia. Në një mënyrë po, do po. të shton depresi, depresionin. Bravo Enki. Një sekundë tash. La Vigne. Vigne. Bravo. Bravo. Faleminderit. Kjo është e radhës në Icon Pop Song. Tani kujdes. Artistin. Oh. Shkëm gërë Shumë e vështirë me thënë të drejtën Pjesa e fundit e bën pak më Pak më të vështirë Pak më të njohur Ka emrin me 4 gërma dhe mbiemrin me shumë gërma Është një artist. Mister. Po luaj mund të nuk e gjej dot. I Kissed a Girl nga Katy Perry do të vijë tani në klubin e mëngjesit meqë e kishim sot në program tek teksti Kongos. Përgjigja e saktë për pyetjen 5 plus 32 plus 7 minus 10. 5 plus 32 plus 7 minus 10. 34. Mirë, apo ju thosha pak më parë që mund të blesh, mund të blesh fshatra të tërë në Spanjë. Wow. Spanja po e vuan me të vërtetë shumë uh, këtë krizën e rëndë ekonomike atje dhe ka njerëz për shembull që kanë bler uh, fshatra të tërë, për shembull një kam një Neil Christie që është një 60 vjeçar nga Britania e Madhe, i cili ka bler fshatin Arrunada. Arrunada të Spanjës, sepse uh, për shkak se kriza ekonomike ka bërë që shumë njerëz shpërngulen drejt qyteteve dhe të mos ketë njerëz që të merret me këto fshatra, uh, shteti spanjoll është duke i dhënë disa prej tyre vetëm në mënyrë të tillë që të vinë të huaj dhe të investojnë para mm -hmm. për uh, restaurimin e të tjera të tjera të tjera të këtyre rrugëve kalldrëmeve, shtëpive të këtyre mm -hmm. fshatrave që tani më kanë mbetur bosh. Dhe duke mos pasur nuk ka njerëz, jo, ah. ka vetëm fshatra. Ëh, uh, megjithatë është uh, në Spanjën jugore, mm -hmm. në zonën e Andaluzisë, në shumë uh, prej këtyre rasteve ku njerëz mund të shkojnë dhe mesa duket ka shumë rus, norvegjez, gjerman, amerikan thuhet këtu, që janë duke i bler oh. oh fshatra. Oh, sa bukur. Oh, për qejfin e tyre. Ëh, uh, ky që ju përmenda pak më parë, uh, Neil Christie, mm -hmm. 62000 dollarë e ka bler, 62 wow. milionë. E ka bler në oh, fshatin baraz me një shtëpi këtu në Tiranë. Arrunadën, mm. po. Po, po. madje një shtëpi Diku nga periferia. Diku nga periferia, më 62000, 62 milion lek, po. po. Aq i bie. Po, aq. Me të vjetra. Të 40000. Po, 620000, ëh, sa i bie? 6 milion e 200000 lek me të reja. 6 milion e 200000 lek. Mund të blesh një fshat në Spanjë. Pastaj mund të rrosh atje mes ullinjve, ku di unë se çfarë. Mund të vëmë emrin tonë fshatit pastaj apo po, po, si, jo, po, po, si, jo. Unë them uh, i bashkojmë lekët. Të pesë dhe shkojmë. Si ia vëmë, ia vëmë Kashar edhe atje. Po pse Kashar më? Po, po. 40000 euro mund të blesh një fshat. 40000 euro. 40000 euro. Aq keq është uh, kriza atje. Sa që kryebashkiaku Juan Manuel Sanchez Gordillo mm -hmm. ka filluar që të vjedhë supermarketet. Oh po, ka filluar. Wow. Kryetari i bashkisë është prijësi i një grupi që vjedh supermarkete në Spanjë, kam pasur këtë histori pak më vonë për juve, por uh, do t'ju tregoj për këtë. Uh, zotin Juan Manuel Sanchez Gordillo Njëri fshat madje ishte aq i mbaruar Altin, saqë në vitin 2011 ka pranuar që të gjithë shtëpitë të lyhen blu dhe të xhirohet filmi Smurf. Oh, ah, Edhe si filmi yeah. Smurf është xhiruar atje. Kështu që janë janë trok po them. Hajde tash, na duhet wow. një fshat i lyer blu, hajde lyeni këtu. Hajde lyejmë gjithën. Po, oh, ne jemi në një lek. Të merr. Kemi shalati. Shumë po mendoj, mund të mund të blejmë, mund të blejmë një apartament në Ose gjithë fshatin. ose një fshat në Spanjë ose një apartament në Tiranë. Të po vran për fshatin në Spanjë. Po, edhe un për fshatin në Spanjë. Ose një apartament në fshat në në Shqipëri. Një apartament dhomë kuzhinë këtu apo një fshat në Spanjë. Mund të them një fshat në Spanjë. Edhe un një fshat në Spanjë. Edhe me tenda apo të Ai ikim. Vile emision. Vamonos. Nos vamos. Okej, okay, atëre kemi Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Na e paskeni bërë kështu pa mendje? Ah, jo, Altini e kishte mendje. Pas pas keni thurur intriga kundra nesh goca? Jo, jo. Ne thjesht kemi menduar një fjalë. Atëherë, cila është fjala që keni menduar? Këtë duhet ta gjeni ah, ju. Okej, po. Ah, okej. 069 20 70 222 069 20 70 222 nëse ia dilni miq të dashur me njëherë ta dërgoni fjalën që hmm. Olta dhe Jeri kanë menduar së bashku. A hahet. Jo. Është send Jeri. Që tha ajo fillon me k si kufjet. Flisim për veten tuaj. Po dima, po jo. Okej, një send që fillon me k. Dhe është i vogël. Dhe është i vogël. Dhe që Blendi, Lori dhe unë të gjithë e kemi. Mirë neve pas nga këto. Është, atëherë t'ju jap një ndihmë tjetër. Është pjesë e një sendi tjetër. Është pjesë e një sendi tjetër. Nuk është sendi. Kab, kab. Jo, tre germat e para janë kab. Jo, jo. kabëll. Po. Ja. Jo. Çfarë? Kabull. Jeri, kemi në kokë Po jo, më Altin. Mirë, do ishte mos ta kisha Një send që e kanë të gjithë Altin. Është pjesë e një sendi tjetër. Ky sendi tjetër është shumë i dukshëm. Kurse ky nuk është i dukshëm. Është në brendësi, po themi. Ëh. Syrin tjetër? Po. telefoni. Po, saktë, ose karta SIM. Kartë. Kartë. Në pra. fund po, në rregull. Andoni fiton një kupon te Krok Tirana, ndërkohë për Vargun është Melisa që thotë 9. Bravo. 9 është saktë, bravo. Bileta për në Cineplex. I lumt Melisës, na vjen shumë mirë. Melisa ka fituar uh, në Vargun matematikor. Kjo ishte e fundit, nuk do bëjmë më matematik. Mm -hmm. Na mbetet vetëm kjo këngë për të zbuluar miq të dashur. Në fakt artisti që këndon këtë këngë kujdes, unë ta luaj tani për ju dhe do ta luaj edhe në origjinal për një moment. Le të shohim nëse ju do t'ia dilni, do ta zbuloni artistin e njohur, këngën e njohur. Shazam! 069 20 70 222 Shazam! Ok, uh, keni tani goca për gjetur edhe fjalën tonë unë dhe Altini kemi rënë dakord për një fjalë është e fundit për sot, kjo Sharadio miq të dashur në këto momente Olta dhe Jeri do të përpiqen që ta zbulojnë fjalën tonë por më kot është send? Nëse e gjeni juve, dërgojeni në 069 20 70 222 Nuk është send Nuk është Ne i themi tërhiqemi atëherë dhe po ikim në shtëpi Mirë, shkojmë në shtëpi me bishtin ndër shalë. Po pra, është një koncept. Jo, jo, nuk është koncept. Është një send. Jo, jo, jo, tamam, jo, okay, mund edhe të ishte një send në njëfarë forme, po Është diçka e gjallë. Po e gjallë është në momentin që e e e vrasin për ta ngrënë. Është ah. send? Jo. Jo. Po. A siç i referohemi ne, vetëm që mm. është fruti i një lloji të veçantë. I një lloji të veçantë? Për shembull, fruta të të jeri. Të thata jeri, të thata jeri. Njëri nga frutat e thata jeri, ha. Me lë, me lë. Urdhëro? Ku? Ku? Jo, jo, nuk është jo, ku. Jo, jo, ku. Kur, kur, kur, kur. Ja. Ku ma s'është fruti thatë, shoqë. Ësakt. Duket se e gjetën. Okej. Okay. Atëherë, gocat e kanë më në fund mm, zbuluar fjalën tonë. Lajthitur. Lajthitur keni ju. Lajthia ishte fjala jonë, po. Është Eri fiton një kupon tek Nobis. Bravo Eri. Fitues të tjerë nuk kemi. Ka thënë Sara. Sara. Ah, në lidhje me Icons. Me këngën. Po është po Sara. Po emri. Një sekondë, bar e ka dhe një i këtu, po, po, po, po. Bar i komplikuar. Shkruhet? Bravo. Genti fiton një kupon tek Rock Tirana 104 i mbaron numri. Faleminderit Goca ne do të takohemi sërish nesër këtu në klubin e mëngjesit me më shumë miq. Ciao nga ne. Ju lëm me Orgesa Zaimin, e cila është gati për Music Box sot do të hapi javën me një program të ri, hit parade e tjera gjëra. Ora dhjetë